Iisuse, Tu dorești nespus al nostru aspete să fii, deci vino, Doamne, căci noi toți cu drag Te vom primi. Iisuse bune, vino, cu dor Te așteptăm, noi viața întreagă ți-o închinăm, pe tine te urmăm.